sonraki derslerimizin içerisinde verdik şimdi daha önceki derslerde devam ettik inşallah dedik ki yine sonraki derslerimiz iki kısımdan derste iman kısmını mutlaka getirdik sonraki 9. derste ondan itibaren artık e, iman mevzuları tartışılatı olarak en başından e, gideceğiz işte Ebu muhalebe olan korkuların görüşleri onların getirdiği şüpheler Ebu Sünnet'in bunlara cevabı vesaire tamam bu zaman 8. derste bir kalmak kısmını tanışın tabi bu ders kısa şey olacak mukaddemek kısa olacak Ali vesselam bunu söylüyor şu biz en son dersimizde veya en son bir iki dersimizde yani son iki üç dersimizde diyelim küfür çeşitlerini anlatmıştık dedik bu e, yani küfre getiren şeyleri anlatmıştık yani bir insan sözlük küfürle küfre girebilir istikrar küfürle bilgilerle kirlenme küfürle küfre girer olabilir küfreti Arap bölümünü bir çevirme küfrü bununla da e, küfre girer olabilir dedik ki bunlardan 6 tanesini sayacağız bu 6 taneden 3 tanesini şu ana kadar saydık böyle kaldı ee, diğer bu da şu birinci küfür şek şüphe küfür şek küfür ikinci küfür mutlak mutlak yani mantıklı küfür üçüncüsü de gözleri cehalet küfür o zaman bu üç de bundan önceki üç de beraber toplam altı oluyor işte bu üç üç diyeceğiz inşallah tabi çok kısa tutacağız Allah var en bakmın Allah sürece 15 yıl evet bismillah diyor ki devası alı kutlu kıtır devası alarından kutlu götüren sebeplerden bir tanesi de kutlu şirk şirk küfür diyoruz evet, şey ve şüphe mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in düşün risaletinin doğru olup olmadığında şüphe yani kişi tabi bunu dinle vasıf eden bunu vasıf eden alimini görecek çünkü kişi zaman zaman şeytanın verdiği vasıf göre katlediyor bunları kişi def eder gider bir insanlarına tarif edebilecek şeyler değil mevzumuz gibi mevzumuz hakikaten kendisinde şüphe bulmak gibi bağlı yani kişi acaba mevcut tasarımını içerisi doğru mu değil mesela yani mevcut tasarımını içerisinin doğruluğundan emin olmak veya İslam dininin doğruluğundan emin olmak acaba yani doğru olan mevzumunu olabilir mi böyle bir ihtimal var yani imkanlar da olabilir illa bir özel bir şey söz konusu değil bütünde ispatlar buna e, şüphe edilen bir durumdur buna da yok ki tutmuş şek şek tamam mı? E, beşincisi Abdullah Kutun Mutak Mutak bölümümüz yani münafıklık şimdi her kafir münafık mıdır? değildir ama her münafık kafir mıdır? kafir yani bilmeden bazen şıkkını açık bir şekilde aleni bir şekilde insanlara beyan edebilir zuhur ettirebilir çünkü ben kafirim İslam'a inanmıyorum ne bir tutularına inanmıyorum vesaire bir insan ne olur kafir olur ama bu insana münafık olur mu denmiyor şimdi ben bunu insanın ne yapıyor beyan ediyor ama ama münafığa kafirlerini alarak münafık insanların zahiri görünüşünde yani insanların üzerinden bakıldığında zahiren Müslüman hükmünü alır ancak Allah Resulü'nün nedir? Kafir. Öyle diyor ki her kafir, her küfür, e, her kafir münafık değildir. Bunlar münafıklar da var, onlar da var ama her münafık kafir. Tabi o kısım yeter. Allah da öyle bunu diyor, diyor zaten. İnlerin münafıklığını dersi et umurlar. Münafıklar nedir? Cehennemin en az bu ayet bundan değil yani e, şek küfrüne diye zaten ilah Kur'an'da çok mümkün diyor e, ilminen üzere ala abdina tatlı suretinin şey mümkün ve bu sırada mümkün diyorlar mümkün sarısının içinde ayetler var yani eğer kundum dediğini ben şükür için dediğini diyorlar Allah bunları ne yapıyor? çarpıyorlar hitap edin şey işte Eliflenmin zâlike kitabı la raylıkı Hıdırlı mutlakın Eliflenmin zâlike kitabı la raylıkı İşte bu kitap anlayışıda yoktur Eğer sen bunların tarif bir şey söylediğin zaman Allah'ın bu ayetlerini tutuyormuş olursun yok hayır Yani küfrüşü açık vermek zaten Münafıklıkta açıklaşır e, Açık vermek zaten e, Müslüman ümmetini Yani kendini hangi sektörde söylediğin Kendini e, İslam kuvvetine İslam'ın istemeden geçen söylemin elemanında her bir tarafından bedelin mağlup mecmu mutlaka olmuş mevzularda mutabak olmuş mevzularda bir şey konumunda kendisini İslam'ın içeriğini çözümünün anında herhangi bir sorunu yok yani bugün en mürciye insanda e, küfrünün farkı küfür olarak kabul eder küfür şirki küfür olarak ne yapar kabul eder tamam o zaman en baştan şu ana kadar bu dersimizin en başından kastediyorum küfür çeşitlerini saydığımız itibarında şu ana kadar kaç tane küfür sanmış olur birincisi de beş tane birincisi kutlu küfür ikincisi kutlu kıyafet küfür kutlu küfür neydi yalanlamalı bunları hepsini şartlıklı geçmişler kutlular küfrüne kibirlenmek mesela buna ne örnek vermiş işte mesela İdris'in küfürü küfür ve ayakkabı bir şey olmak küfür bunu da anlattık üçüncü olarak dördüncü olarak küfür küfür tek tanımlanır beşinci olarak kutlun mutfağına muhabbeti Hatta altıncı olsun kutlun duhu duhaya tıkılır Yine alimler bir sözü var Bundan katılıyor cehalet Bundan şunu katılıyor Şunu katılıyorlar alimler Mesela bir kişi cehaletinden dolayı İslam'a girmelidir Şimdi mesela Nebi Selam ne diyor yani hiç milyar diyor yani beni duyduğum duyduğuna icabet etmiyor bütün noktaları biliyoruz şimdi yüzümüz herhangi bir bütün İslam'ı duyduğu vekaleti Nebi Selam'ın vekaletini duyduğu cüz'i bir şekilde Nebi'ye de vakıf oldu bu bir insanın imanı bir insanın imanı olursa bir insan İslam dinini bilmede imkanından bahsediyor İslam dinini bilmede cahil bilmiş bilgi olarak İslam dinini bilmiş o noktayı bilme noktasında cahil mi? bilmiş ama ama taksimini biliyor mu diyelim yani şöyle şöyle imanlı şartları var İslamlı şartları o zaman bunun iki olarak adamda büyük bir cehalet var ancak büyük bir cehalet var ama olarak adamda ilim var şimdi böyle bir insan yani adam Hristiyan Amerika'da yaşıyor işte İsrail'de yaşıyor bunlar şurada burada bunlar İslam'ı duyuyorlar bu insanlar ama bunlar İslam'ı dinine cahiller mi bilmiyor bunda cevap kapsıra gitmemiz İslam diyor bir şeyin varlığını bilme noktasında cahil diyorlar hepsi diyorlar ama İslam'ın tafasillerini, tafsilatını, mevzularını bilme noktasında ne var? cahiller yani nasıl bir ölçüm bölümü okularda Hristiyanlığı bölümünde cahiliz yani mesela İncil'den belki birçok yolunu bilmiyoruz veya onların ibadetlerinin birçoğunu bilmiyoruz değil mi? Biz de mutluyorlar onları bilmede cahiliz şimdi bunların mücadele olarak İslam'ı duyması yani şu andaki konumlara işte ya Amerika'da yaşayan biri yani işte şu e, İsrail'de yaşayan biri bunlar İslam'ı duyursa iman etmemesi küfür bunlar kâfir yani bunlar yok dedi Hristiyanlar dedi Hristiyanlar bunlar dedi Hristiyanlar beni yazarken çağırırlar çünkü bu çağırırlar İslam'ı bilirler cahiller mi? evet cahiller ama buna rağmen İslam ve ümmet ümmet işte ki bunlar Kur'an'ın kısaslarını bilmediği halde bile Allah bunlara çağrısını vermişler vermiş cahil oldukları halde bak dikkat et böyle bir kişiyle. yani şöyle yapayım e, yani daha böyle toparlayıcı noktada şimdi cehalet çünkü diyor ki mesela bir kişi cehaletinden dolayı İslam'a girmesi buna kafir itilaf edilir tamam mı? kafir itilaf edilir yani ne ediyor yani dayanma birisi kaldı bir insan ne böyle bir insan kafirdir ancak böyle bir kişi de yani böyle bir kişi de yani e, Müslüman olursa İslam'a girip de cehaleti sebebiyle şirki veya küfrü bir şeye düşen insan arasında ne var burası? Patlar. Yani bir insan İslam'a girdi veya Müslüman ana babadan doğdu İslam üzerine yetişti İslam'ı kabul ediyor bir veya Müslüman tamam bir insan küfür işledi veya şirki bir şey işledi bir insan ne olur? cehaletinden dolayı mazereti ve bu cehaletinden dolayı mazereti de mevcut hakkıydı bu genel külli bir mana veriyor yoksa her zaman her yerde bir tamam genel bir kalıp manası bağlayın bu insan nedir? cehaletinden dolayı bir insan özürlüdür bir insanı kafir denir ama Hristiyan Yahudi vesaire bunlar cehaletinden dolayı özürlü mahkumlarlar sayılmazlar çünkü İslam İslam dini aslan kafirliği kabul edilmiş başka birini kabul etmiş ve İslam'ın İslam'a cehaletinden dolayı girmeyen ile girmeyen ile Müslüman olan ve cehaletinden dolayı küfür işleyen kişinin arasını ayırmıştır İslam hükümleri anladın mı? bu son kısmı bir anlatalım inşallah anladın mı? İslam Kafirlerle evet. Ne düşünüyorsun? Onları öğrenmiştir evet. Yani bugün herhangi evet. Yani bugün herhangi e, herhangi bir e, ülkede yani bildiğimiz kafirlerin yoğunluğunda din olarak geçtiği bir ülkede Hristiyanlı Yahudi din olarak geçtikleri bir ülkede bir insanlar Yahudi ve Hristiyan olduklarını söylüyorlar bunlar İslam'ın İslam noktasında cahiller ama İslam'ı duymuşlar bir tip insan şimdi aklında tut bir de şu tip insanlar var bunlar Müslüman toplumda yaşadığı bir bölgede Müslüman abilerden doğuyorlar Müslümanlığı kabul ediyorlar aklı başına gelmiyor Müslüman olduğunu ısrar ediyorlar buluğa ermişler ama çeşitli sebeplerden şey, çeşitli e, şiddet çıkıyor çeşitli işlemişler bunlar cehaletinden dolayı tamam İslam bunların arasına ayrılmıştır ilk, ilk gruba kafir olmuştur vermiştir ikinci bir ise cehalet özür, özürdür ancak cehaletin özür olmaması tatlılıdır ayrılmaz tamam mesela Allah Kur'an'da buyurduğu gibi Allah ve in ahadin minhum müşrikin istecaret ve özürhu hatta yetmeha selam Allah eğer bir müşrik senden Allah'ın kelamını dinlemek için aman isterse ne yap? Ona aman ver değil mi? olmaz eğer büyüklükse senden Kur'an'ı dinlemek için ne istersin? Zaman istersin. Zaman istersin ama istersen yap ona izin ver. Bak şimdi Kur'an'ı dinlemeden önce Allah'ın ne ismi verdi? O yüzden diyoruz ki birinci kişi şey. yani İslam'a girmeyen kişi ehl sünnetin icmasıyla nedir? Çarpışı. Şey. İsterse İslam'a girmemesi cehaletinden dolayı olsun fark etmez. Ancak bu cehaletten kastını şunu hiç İslam'ı duymaması değil. Tamam mı? Şey yani şey zaten var hani Yahudi İslam dini kabul etmiyor illa Yahudi yani Yahudi öğretmenliği zaten yok adam herhangi bir istersen şunu ibaret ben her gün gidildiğine tabi diyorum az bir şey kafir kafir alakalı halde dediğimiz gibi İslam ne yapmış Kıbrıs'ın ismini birbirinden ayırmış Nasr'ın ismini birbirinden ayırmış sahabe e, yani e, İslam'ın içerisinde yapılanında kütlü, şirkli bazı ameller işlenmiş ve bunlar cehaletten dolayı ödülmüş vesaire zaten bunun genel e, genel kalıpları da e, buna delalet ediyor tamam. o yüzden diyoruz ki kodlarını zamanında diyoruz ki küfür altı çeşit küfür kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, kutluluğu, Bugün inşallah mukaddimede böyle verilmiş oluyor inşallah bundan sonra Rabbim ayetlerimizi muvaffak etsin Adet edilir Bizi de muvaffak etsin inşallah İnşallah, inşallah bundan sonra bu derslerde Kavrımız yani imana devam etmek ve önce dersin itibaren ve mezunun en başına geleceğiz Kendi diyor bir soru yapalım Yani bir soru şey var, çocuk Tabi zaten bunu şey yapmadık yani bu tatlığına ucuz e, şey Ben sözüm öyle öyle böyle bir alet var Her doğan kitaplara doğar Ve adaya bir hayırdan ayın meclisten çeşitli rivayetler var ayın şey meclisten yok Ama bu etkilerini böyle sıkılar yok Bunlar malum ama genel olarak bir e, ana başlıklar vardır, kalıplar vardır şu buluğu bir manayla bu yakınlaştırılmış bir bunlar olarak anlatılıyor İman kısmında ise e, bir çeşitlerini farklılaştığı bir işlemimiz diye bir şey söz konusu olmayacak ve yanlış anlaşılmasın bir daha bu küfür çeşitlerini hemen hemen hiç görünmeyeceğiz gibi bir şey sadece imanın aslında iman oluşu amelin imandan olup olmaması ve imandaki istisnan oluşu bu üç mevzu işlemler yaklaşık 30-35 bunlar üçün abdestten sonra zaten Allah'ın nasip ederse bunun devamı olarak daha üst oluyorlar Nasıl? İstiklal mı? İstilakta kısım İşte bak mevzu e, işgal mevzu Şimdi bu terapi bir ürünüyle bağlı maalesef bilim talebeleri çok ödemiyor burası işler yani diyor ki mesela adam e, küfürün tarifi bak şu an sana 10 tane özlerinden 10 tane yani daha bile fazla ben aktar etmiş oldum en az 10 tane silahı küfür talebeleri imkanı zorundayım ve bazılarının arasında bağlar kadar küfür şirke nispetle öyle bir mevzu ki bak her şey küfür müdür? ama her küfür şirk müdür? şirk değildir o yüzden küfür mevzusu külli bir değerdir bunu cami ve mani dediğimiz yani ihtilafta ne aranır? ihtilafta cami ve mani yani toplayan ve mani yani manayı külli olarak toplayacak bir lafıyla anlatacaksın ve dışarıdan bir etkinlik girmesini nazarla insansız bir iş tamam onu güzel şöyle dersin Allah'ın dinden çıkardığını gösterdiği her şey küfürdür en güzel bütün tarifi yaratıyor o yüzden e, bir küfür silahı tarifine tek takılmak şirkin silahı tarifi tamam muhakkat edilmiş, mukarrar edilmiş her mülkata etkiler ki azze ve celle Allah azze ve celle hak olan herhangi bir şeyi ne yapmak başka tarafa başkasına Allah'tan gayetini ne yapmak ama bunda şey diyemeyiz küfür Şimdi sen şimdi küfre öyle bir tarif yapacağım ki bu küfrün bütün manalarını aldı diyor değil mi? Peki küfrün içine çıktığı onu giriyor e nasıl yazacağım o zaman manasının içine? Tamam, evden kısım silahı manasını takılma Allah ve Resulü'nün Kur'an'da e, işaret ettiği bundan çıkarıyor her şey nedir? küfürdür o yüzden diyor her şey zaten küfrün içine dahildir ama aksi olmadığı için şirk şey olmadığı için e, her şey pardon her şey şirk şey olmadığı için burada cami ve mani bir e, okula yükletmeye hacet yok bazı insanlar da var işte maalesef cehalet baş göstermiş cami ve mani Bu şekilde tüm tanımlık dolar bunda bunlar da bir şey halbuki bunu belki ya bir tane ya bir tane ısrar bir tane görebiliyoruz ya da düşünmüyoruz anlatabiliyor muyum? halbuki burada 10 tane 10 tane bile sayarım çok basit bir şekilde ancak bu 10'un 10'unda bile ahir 10'un manasıyla onun etmiş şey oluyor çünkü o kadar geniş kapsamlı şey o yüzden burada herhangi bir şey değil sanki olarak Allah Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan çıkardığını görüyor diyor evet, beyan ettiği mevzular çıkıyordur bundan çıkarmadığını e, gösteren şeylerdir dinen e, haram olan şeylerdir o yüzden yok ki burada yani ve mani mana istemiyoruz ha, ama diyorsan ki akıldan yani yine de böyle bir tane tarif istiyorum yine de e, yani yan olarak mevzuyu bana yakınlaştırsın dediğinde bu konuda ilk olduğunun sebebi eğer bu konuda iktidarın noktada çok örnekler ve eşin noktaya soru söylediklerinden de Küfürde bunu sorarlar bir tabi şirke katılmalı şimdi şirk e, cani ve nani Allah vermek şirk kimle alakalı olur zaten Allah'la alakalı doğru mi? Peki Allah, Allah'la alakalı şey ne olur? Bu üç şey. Ya ölüyor, ya ölüyor, ya ölüyor. Ha, bu üçü olunca peki bunların orta kısmını Allah'a sunan şeyler doğru mu? Doğru. Tamam doğru mu? Sarp bir şeyin hatta etkilaklık Allah'a sunan bir şey başkasına sarp Tamam mı? Yani bu değil ama çok güzel nasıl yapacağım? Bakın bir bakıyorsun Allah Resulü yardım emrini tercih şey düşürüyor ayda namazla alakalı bir bakıyorsun peygambere küfretmek var bir bakıyorsun meleklere küfretmek var bir bakıyorsun e, karısının kocasına küfretmek var anlatabiliyor muyum? E işte bazı cahiller de diyor ca, cami ve mani manada ıslah diyor işte bu insanlar ne düşürüyor yani e, yani alakalı hal Allah bilmeden de tamam mı? Anlamadım tamam mı? Anlamadım tamam mı? mesela burada ne diyoruz önümüzdeki cumartesi kardeş görüşürüz inşallah cumartesi ne anlatmıştık tamam o zaman önümüzdeki cuma onda mı anlaşılır tamam görüşürüz inşallah burada bazı düşünüyoruz Allah'a emanet olun